Dalje, moja braćo, svjedoci smo ovih dana šta se je desilo nama, našem narodu i ovim predjelima na kojima mi živimo. Allah subhanahu wa ta'ala je naš gospodar. Allah subhanahu wa ta'ala nas je namjenski stvorio da ga obožavamo. I ako iz te namjenske smjerice skrenemo, Allahu je pravo da nas kazni, da nas iskušava. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ اِدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ Ali dobro treba razlučiti stvari. Ono što vas zatreti od iskušenja, ono što vas zatreti od iskušenja, tad ima kesebe te idikom. To je odraz rada vaši ruku. To je ono što ste vi zaradili. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ Allah subhanahu wa ta'ala puno toga praša, prašta. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Allah ne kažnjava dok sve dokaze protiv ljudi ne iznese. Pa knjiga je među nama. Resul sallallahu alaihi ve sellem nam je pojasnio mi smo dosta dokaza protiv nas je dignuto i svakodnevno se dokazi protiv nas dižu pa nakon toga kada se odupremo i Allahovoj uputi leđa okrenemo onda nikoga ne trebamo osim samoga sebe kriviti jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže uma kana Allahu li وَلَكِنْ كَانَ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Allah nikome ne čini zulum, nego smo mi sami sebi zulum počinili. Draga moja braćo, Allah konstatuje da mi činimo sebi zulum. Mudri Lukman kada savjetuje svoga sina, kaže mu ja bu je la tušrik billa. O sinko, nemoj Allahu pripisati druga, inne širke la zulmun azim, jer je širk najveći zulum. Draga moja braćo i cijenine sestre, ova naša napačena Bosna je epidemijski opterećena sa širkom. O tome ćemo malo kasnije. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ الْقَرْيَةَ أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا Kada hoćemo naroda uništimo, onda narod prepustimo da se svim vrstama grijeha odaju. I evo mi smo svjedoci tih grijeha. A onda Allah Đelešanu sve do kraja uništi. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحِ A koliko smo mi samo naroda od duha na ovamo uništili. A gospodar tvoj dobro zna grijehe robova svojih. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات sa pet stvari Allah nas iskušava, a ima pravo i sa mnogo drugih stvari nas iskušava, a i ovi pet kada nas iskušava, onda kaže sve pomalo. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَوْفِ Mi ćemo vas iskušavati, malo sa strahom, volžu'i i malo gladovanje, i malo gubljenje i metaka života i usjeva, sve pomalo. A Allah može da kaže budi i ono bude i do kraja bude kasna. i uništi nas kako Allah subhanahu wa ta'ala može. Allah sve može inna Allahe ala kulli še'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala sve može. Pita vas i sebe i vas, zašto su naši roditelji Adem i Hava iz dženneta protjerani? Zašto je Iblis iz takve uživancije na ovaj prokleti Dunjaluk došao i on ostaje proklet i na ovome i na budućem svijetu? Zašto je Nuhov narod poplavljen ne bilo kakvom laganom i običnom poplavom, nego poplavom gdje su brda poplavljena bila, a da o ljudskim glavama onda ne pričamo. Zbog čega je Adov narod vjetrom kažnjen, pa je bio razbacan po zemlji kao što se razbacivaju listovi od palme. Zbog čega je Femudov narod uništen, ako nije tim jakim zvukom od koga su im srca popucala, zbog čega je Karun utjeran u zemlju zajedno sa svojim imetkom i svojom svitom, zbog čega je Firaun potopljen on i njegova vojska, zbog čega je Firaun ostao i njegovo tijelo i pred dosudnjega dana, zbog čega su bošnjaci 11 puta poklani i evo ovih dana dobro poklaneni الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي griješenje, griješenje grijesi i ustrajavanje u grijesima Ovo je razlog zbog čega Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava i uništava. Pa draga moja braćo, o narode moj, hoćemo li se nakon svega ovoga oglušiti ovu istinu koju Allah iznosi protiv nas i nastaviti da ustrajavamo da prema gospodaru griješimo. Svi mi griješimo. Malo smo prije kazali da je najveći zulum širk. Prenosim ja. Nije rekla kazala iz jednog mjesta koje je ovih dana dobro nastradalo. Nećemo spomenuti mjesto da ne bi koga povrijedili nas interesuje pojava i ibre da iz toga uzmemo. Kada sam nekada davno onim teškim danima ko sta sela prolazio, s jednim sam džaninskim golubom razgovarao i pitam ga znajući da kote koje, koje su poviš ti sela kontrolišu naši kadarski neprijatelji i mogu da sve kao na tanjir vide i da gažaju pa sam pitao šta se dešava, ovo selo vidim nije granatirano puno, pa znate li šta mi ovaj čovjek koji u džamiju ide kaže, nas kaže šehidi čuvaju. Kakvi bona šehidi, kaže mi imamo ovdje u selu jedanne šehida i za kakvi ratova otprije. Oni nas čuvaju, a ja kažem, a šta Allah radi, subhanahu wa ta'ala pa da si rekao da te pejgamber mrtvi čovjek čuva, naš Resul sallallahu alaihi ve sellem koji je menjit, koji je umro, to je širka Allahu subhanahu wa ta'ala i dijelo koje iz dina izvodi. A kamo li nekakvi šehidi o kojima nikakvog habera nemamo, ko su i šta su bili, a na kraju ne može čovjek da bude zaštitni čovjeku, a pogotovo kada je na onome svijetu La haula wala kuvata illa billah. Ovo je samo jedan pokazatelj u kakvoj mi epidemiji širka i velikih grijeha oko nas živimo. Pa nije onda čudno šta se ovo sve događa i šta će se još događati ako ovaj narod, gospodaru nebesa i zemlje, bude prkosio. Pa ćemo u domenu ovoga govoriti učestvujemo inša Allah i samo se Allahu subhanahu wa ta'ala obraćamo i zajedno s našim narodom deveramo ovu tegobu i ovo iskušenje i gledamo da na svim frontovima pomognemo. Nismo mi samo kritičari, ali mi želimo mimo humanitarne pomoći i lopata i čizama da kažemo bit će lopata i čizama bit će Alija Sirotanovića, ali hoće li biti pokajnika? Pa mi želimo mimo ti svi humanitarni pomoći u kojima i mi, inšallah, moramo učestovati i svome narodu pomoći. Moramo još dulju dimenziju od toga imati i kazati gdje je Mahreš, gdje je izlaz, da nam ne bi kazna opet nakon kratkog vremena i dok mi spavamo, ili od sada do tuha vakta došla, a da mi to i ne osjetimo. La hawla wa la kuvata illa billa. Zato uzmišeni objašnjava kako on subhanahu wa ta'ala kažnjava. Fa kulle nahadna bi zembi. Sve i kaže kažnjavamo zbog njihovih grijeha. Fa minhum men arsalna alaihi hasiba. Pa neke odni, na neke odni šaljevo šaljemo kišu, Wa minhum men ahadatu asajha. A neke uzme jak, jak vjetar. Wa minhum men hasefna bihim arda. A neke od njih utjeramo u zemlju. Wa minhum men agrakana. A neke utopimo. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون I Allah nakon toga završava. Sve što ovo Allah kažnjava, ovo nije zbog toga što je Allah nama silni, što je Allah nepravedan i što Allah zulum čini, ko smatra da je ovo zulum od Allaha Đalešanu prema nama, taj je neprijatelj Allahu do kraja. Allahu pravo je kada poremetimo njegova, njegove naredbe, budemo činili grijehe, ostavimo se naredbi, da nas na ove oblike i njima slična kazni, Allah subhanahu wa ta'ala nikom nepravdu ne nanosi, nego ljudi sami sebi nepravdu, nepravdu čine. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem, kako je došao kod Buharije, kod muslima, od Ibnu Mesauda radijallahu ta'ala anhum, anahu se'ala nabije sallallahu alaihi ve sellem, ayu dhanbi a'zam upitao je ibn mas'ud plemeniti ashab Allahu wa rasula sallallahu alejhi ve selleme o Allahu poslanice koji grijeh je najopasniji قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك ده الله pripišeš druga, a Allah te subhanahu wa ta'ala stvorio. Kultu inne dalike la adim. Pa reče Ibnu Mesvu, zaista je ovo opasno i veliko. Kale kultu, thumme eju, a zatim sam nastao, nastavio i pitao, a zatim koji dolazi grije po redu, o Allahu poslaniće, vahafeten en jopame make, da ubije svoje dijete bojeći se da će nemaština zavladati, da neće to dijete moći da kusa i šerpe kao i ti. Bojeći se neimaštine, kale kutu thumme eju, a zatim sam rekao, o Allahu poslaniće, a šta dolazi nakon toga? Kale entuzanije bihaliletin, bihaliletin džarike, da činiš zinaluk sa komšinicom. Ovo je samo vid grijeha koji su uzeli epidemiju, draga braća, u našem društvu. Pogledajte širkijata na svakom mjestu. Pogledajte šta se radi. Vode 25.000 ljudi na bunu da izvedu iz dina. U svakom čošku čuči nekakav sirbac, nekakva nena koja grah razbaciva i strahe prelijeva. Širkijati na svakom čošku, da ne govorimo pravljenje kipova najvećim neprijateljima Islama i tako dalje. A onda nakon toga, pa za ne vidite da je Javašu zamadao, da se neće djeca, nego se danas djeca ubijaju pod navodnim znacima na jedan savremeni način, abortiranjem, Udri ga mašinom, izbuši ga, iskomadaj ga u majčinoj utrobi. Koji je to zločin? A nakon toga o zinaluku pričaj Bona Hareć. Što kaže mi skoro jedan čovjek star i pametna, onako za razmišljanje, kaže, ja sam zapamtio vakat. Nije, kaže, ni moj vakat, zlatan, ali je puno bolji od ovoga. Kaže, zapamtio sam vakat, da je u svakom selu bilo stotinu krava, a možda po jedna zinalučarka. A kaže, danas u svakom Haman selu ima po stotinu zinalučarki, a možda ni jedna krava. On ovako kao seljak razmišlja i ovo je činjenica i hakika, kamo sreće da dedo nije u pravu, pa da mu kažemo nisi dobro obavješten, mi imamo čestit i stidan narod, vidimo mi na njima danas kore i kopa, i ko stije krompire ili presijava, sve su to naše majke i sestre u gačama. Nema stida, a onda zamislite nakon toga šta dolazi kada se stidu dženaza klanja. Ljudi kažu, Allah je milosti, Allah će oprostiti, jeste, mi tako isto kažemo, da je Allah vafur rahim, Allah prašta i zaista je Allah milostiv samo se postavlja pitanje kome će Allah oprostiti i sa kim će milosti biti. Isto tako Allahovo je svojstvo da je Allah šedidul iqab, da Allah žestoko kažnjava. Pa kada bi mi, draga moja brašu, klanjali, postili i imali principe Islama i niko nam ne bi mogao prigovoriti kazati vi imate širka ili ovako. Kada bi, znači, bili mu vahidi u pogledu akidi, a mimo toga činili grijehe ove koje smo pobrojali, mimo širka, velike grijehe, Allah subhanahu wa ta'ala bi nas neprestavno kažnjavao. Zato što se za male grijehe te oba mora činiti, a veliki grijesi se ne smiju nikako činiti. I za njima ili dunjavički pendrek, ili ahiretska kazna. Ne znaš koja je gora, jer veliki grijesi uništavaju jedno društvo i pojedinca a od malih grijeha se onda naprave i veliki grijesi. Zato Allah Čelešanu kaže i'lemu anna Allahe šedidu liqab wa anna Allahe lafuru rahim. Kaže Allah Čelešanu obraćajući se onima koji su obmanjeni, pa prvo kaže znajte da Allah žestoko kažnjava, a tek nakon toga kaže da je onaj koji puno prašta i koji je milostiv. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prijeti kaznom ako se ne bude slušao Resul sallallahu alaihi ve sellem, ako se bude novotarski islam zagovarao, padno, to se i ne smije nazvati islamom, jer nije islam osim ono što je Allah objavio ili njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem protumačio i tako razumijele prve tri generacije za koje kažemo da su zlatni, sve ostalo nije islam, bez obzira koga tumačio, i kakvu diplomu nosio. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se <coughs> pardon, dobro pripaze oni, neka se dobro pripaze oni koji se suprostavljaju Rasulu sallallahu alaihi ve selleme, biva, ne rade i ne žive po njegovom sunnetu, antusibahum fitnetun, da budu iskušani, da budu u smutnjama i fitnetima ili da ih dotakne bolna patnja, a u sibe u adabu nevim ili da budu žestoko kažnjeni. Ovo je kazna i na Dunjaluku i na, i na Ahiratu. To što je kod imama Ahmeda u njegovom usnedu sa ispravnim lancem prenosilaca od Sehra bin Sa'da pa radijallahu ta'ala anhu da je Resul sallallahu alaihi ve selleme kazao ijakum wa muhaqqirati dhunub čuvajte se grijeha koje vi prezirete biva grijeha koje vi smatrate da je to sića da to uopšte nije opasno a onda Resul sallallahu alaihi wa sallam objašnjava kaže primjer ti grijeha koje vi omalovažavate i mali im smatrate je kaže kao primjer jednog naroda koji dođe da odmara u nekoj dolini a nakon toga što je odložio svoju hranu, a glavna hrana je hubz, hljeb, kruh, somun, bez toga se najmanje može, a sve ostalo je dodatno i drugorazredno. Pa kaže, dođu oni crvi i polako uzimaju dijelove toga kruha, hljeba. Kaže, tako je primjer ljudi koji omalo grijehe, Pa ako ne budemo spasili taj hljeb, taj kruh, ili ako ne budemo spasili čovjeka koji čini male grijehe, bit će uništen. Biće u helaču, što bi mi kazali, u helaku, bit će uništen, jer crvi će ga polako pojesti, to jeste grijesi će ga polako uhelačiti. Isto tako kod Buhari od Enesa radijallahu ta'ala anhu kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam innekum leta'ameluna amelen hije adakku min a'junikum fi a'junikum min ša'ar kaže vi radite djela biva grijehe činite oni su u vašim očima tanji od dlake na vašim glavama وإن كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات A što se tiče nas, mi smo ta djela u vreme Rasula sallallahu alaihi wa sallam te grijehe smatrali upropaštavajućim grijesima. Ovo nam Enes govori da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam. Zato kaže Resul sallallahu alaihi wasallam u pogledu govora mi da nas svašta brbljamo i jezicima svojim. Došlo je od Ebu Hurere kod Buharije i kod muslima da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam inna la abdele je tekellemu bi kelimetin ma je tebejenu fiha jehbih biha fin nari ebadama bejna nešrika i vrnavribi. Kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme, Allahov rob, čovjek, priča svašta, kaže riječ kojoj ne daje nikakvu težinu, a ne zna miskin da će zbog toga što je kazao biti bačen u džehennem, čija su prostranstva kao što je između istoka i zapada, to jeste njegov džehendem će biti toliko širok, samo to pojedinca, koliko je između istoka i između zapada. Draga moja braćo, za nisu ashabi Rasula sallallahu alaihi ve sellem na Uhudu izgubili bitku zbog jednog grija. Ne zbog epidemije grija. Zbog jednog grijeha je Allah subhanahu wa ta'ala dao da bude izgubljena bitka kako prenosi Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu od Resula sallallahu alaihi sallam, da je Resul sallallahu alaihi sallam naredio onim strelcima Alla jenzilu min al džebeli da nikako ne silaze sa onoga brda pa nezalu pa asavu, pa nezalu pa su ga pa su se ogriješili od Resula sallallahu alaihi sallam nisu ga poslušali i sišli pa putile se da'une kako je došlo u rivajetu, pa je ubijeno 70 ashaba, izgubljena bitka. Ranjen Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čak se bilo pročilo da je ubijen. Ashabi poraženi i 70 imaju šehida zbog čega? Zbog jednog grija. Pa šta mislite onda šta je danas nama i sa našim stanjem? I imamo li nakon toga pravo osim da se samo kajemo i da istikva činimo i da druge podučimo da nema nikakvog, nikakve vrijednosti u te globama govoriti aj majko, aj babo, aj tetka, aj sestro. Uglavnom su ti svi na onome već svijetu. A i da su na ovome svijetu ne mogu mačku da spase, a kamo i tebi da pomognu. Zato su grijesi jedan od sebeba da ljudi budu kažnjeni ili do kraja budu uništeni. Navodi se u rivajetu i kod Buharije i kod muslima od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhum, da je žena bačena u džehennem zbog toga što je nešto od grijeha uradila. Uradila je samo jedan grijeh. Dakle, ti mratu nare fi hitratin rabatatha, فلم تطعمها ولم تدعها تأكل min hašaši الأرض Ušla je, kaže, žena u džehennem. Zbog toga što je mačku svezala, nije pustila, niti je nahranila da jede od onoga što je Allah njoj na zemlji odredio da može da jede. Pa draga moja braćo, zato kaže Imam Il-Amza'i, jedan veliki islamski učenjak, kaže da tevduru ila sigari al-ba'asije, walakin dur ila adameti men asajit. Nemoj, kaže, gledati u mali grijeh, Nemoj grije doživljavati nikada mali. I nemoj grije smanjivati pa da bude u tvojim očima mal, nego pogledaj veličinu onoga prema kome si ti griješan. Pogledaj veličinu onoga kome ti griješiš, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاستغفروه الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Draga moja braćo, imaju tragovi griješenja. Imaju mirazi koji se nasljeđuju nakon toga što čovjek griješi. pa ćemo o tome nešto kazati da bi dopunili ovo o čemu govorimo i da bi nama i našem narodu bilo jasno ovoga puta ne možemo kao u ratu kazati pa za rat je kriv ovaj ili onaj koga ćemo sada obtužiti ako kažemo majka priroda onda smo gori od Darvina on bar kaže da je čovjek postao majmuna ako kažemo da je ovo od Dunjalu postao pras, praskom eksplozijom To ni djeci ne možete objasniti. Ili ako kažete da je Bog ubijen kao što drugi kažu, ili imate ružno mišljenje o Bogu, o Allahu subhanahu wa ta'ala, to je samo dokaz protiv vas, to jeste protiv nas. Zato u ovome slučaju samo možemo sebe osuditi i sebe kriviti da je to odraz grijeha naši što svakodnevno činimo a debelo smo zaboravili da Allah subhanahu wa ta'ala motri i da nam šansu i priliku daje. Pa evo i ovom je slučaj nas Allah Đalešanu ostavio ponovo, ponovo nam šansu dao da se pokajemo pa da nam gospodar otvori nebesa i zemlju u pogledu beričeta ili da u gresima ustrajemo pa da nas Allah do kraja uništi kao što je i prijašnje narode, a malo prije smo i spomenuli, do kraja uništio. Prva posljedica, draga moja braćo, griješenja jeste da Allah subhanahu wa ta'ala griješnika ponižava. Griješnik je ponižen. Zašto? Zato što je on ušao u rad sa Allahom Đalešanom. Pogledajte ovih dana. A pitajte ove komisije koje idu da ustanove kad se neko uhevači, kad sam sebi život uzme. Prvo što pitaju ljudi, ta komisija, koja radi obdukciju, ustanovljava da li je neko još živ ili preselio, prvo što pitaju je u kreditu bio. Pa narod bosanski objavio rat Allah subhanahu wa ta'ala. Mora on za 24 sata ili mora on za dva mjeseca imati kuću kao Clinton ili kao Bush i njegova pušilica i ostali nevjenici koji čine širka Allah subhanahu wa ta'ala. Mi znamo kako je naš narod prije živio. Čitav život je kućio. Čitav život je kuću pravio. Ali je gledao da to bude od halala. I onda kada je napravio, te su kuće još stoljećima ostajele čitave. A danas za 40 dana čovjek kuću napravi. Ali ustoji Allah, ona to objavi. I onda Allah, Đelešanuhu, pošalje jednog od svojih vojnika. Ja da bude pude zemljotresi ja da budu poplave, ja da dođe obilna kiša koja sve uništava, ja zarazna bolest ova, ja ona, Allah samo kaže budi i ono nakon toga odmah bude. Pa zato prvi znak griješenja je da Allah ponizi svoga roba na ovome svijetu. Allah je naredio vjerniku da mora ponosno zemljom hoditi i da mora ponosan biti jer on se veže za gospodara, on se veže za ponosan din koji poniženje ne poznaje i ne dozvoljava da čovjek bude ponižen, a da se ovako savršenoj vjeri pripisiva. Pa zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže men kane yuridu l'izzete fe lillahi l'izzetu džemi'a. Ako hoće ponos, prosperitet, napredak, pa sam ponos i prosperitet i napredak pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu u suri Al-Munafikun kaže وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ponos pripada Allahu subhanahu wa ta'ala njegovom poslaniku i vjernicima وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ali munafici ne znaju griješnici koji hoće da Allaha prevare, ne znaju šta je biti ponosan, nego doživljavaju svakodnevna ponižavanja. Pa evo i naš narod i mi zajedno s nima. Ponižava nas kogod naiđe. Kakav god budala sa zapada naiđe, on nas ponižava. Kakva god zagludila ideja naiđe nove prostore, ona ovdje mjesta nađe. Evo upravo su prije poplava pripremljena je velika parada G populacije Federska, da bude održana u Sarajevu i to kada? U po Ramazanu. Pop u po Srbije kaže da je ovo kazna od Allaha, od Boga. I on kaže, nadam se da će nas Bog pogledati. On doziva nekog Boga. Samo ne znamo, a oni, mi znamo ko je Bog, ali oni ne znaju. Oni nas ubijeti da znaju. A gledamo svakodnevno dnevnike emisije koje govore o ovim poplavama i musibetima. Malo koga da čujemo da kaže Ja Allah, Subhanallah, gospodaru, pokajaćemo se. Gospodaru, daj nam šansu da se vratimo. Hoćemo tebe, gospodaru. Ovo je zbog naših grijeha. Nego uglavnom ljudi psuju, a gledaju kako Allah kažnjava. I ružne riječi iz njihovi usta izlaze. To je samo još produbljivanje zla i poniženja u kome se nalazi. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala one koji su mimo Allaha uzeli telefon i izio? Pa zato što su Allahu pripisivali nida, a huwa halakahum, zato što su Allahu pripisali druga, a Allah i subhanahu wa ta'ala stvorio. Pa Allah opisiva to stanje pa kaže إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين A kaže oni, zaista oni koji su tele za Boga sebi uzeli, sa jenaluhom gadabu men rabbihim, takve će stići žestoka mržnja od njihovog gospodara. Allah će ta, takve se nasrditi, وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا poniženje na ovome svijetu. te mufterim. I tako ćemo nagraditi, tako ćemo nagraditi one koji su izmišljali. I subhanallah, gledam i ovim musibetima, neće da kažu, a znate li koji životinja je najviše uginulo krmača? Allah subhanahu wa ta'ala tu da ibret i od kojih se životinja najviše boje epidemijske zarazne bolesti od krmača. Subhanallah, Allah daje ibrat ljudima za one koji pamet imaju. Pa zato ko želi da bude ponižen ili s druge strane ko želi da bude ponosan, mora se Allahu subhanahu wa ta'ala vratiti i mora, mora teista biti muahid, a daleko od širka biti jer će ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti i poniziti. U hadisu kod imama Ahmeda sa istravnim lancem prenosilaca od Ibn Umara, Resul sallallahu alaihi ve selleme kaže وَجُعِلَ ذُلُّ وَصِغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ A odredio sam da bude ponižan, ponižen i da bude ponižen, drugi vid samo izraza, onaj, svaki onaj koji se suprostavi poslanikovim naredbama. Zato Allah Đelešanu kada opisiva one koji daju džiziju, وَيُعْطُلْ جِزِيَةَ وَهُمْ صَغِرُونَ Daju ponižno, poniženo džiziju. Ne mogu otići na automat pa tamo kad sam provući. Nema prisile u islam. Ostanite vi sa svojim krvačama. Nije problem, to je vaš problem. Ako hoćete u dinu Hanif, u čistu vjeru ima bujruma i za Hrvata i za Bošnjaka i za Srbina i Engleza i Francuza i Kineza. Za sve ima mjesta. Ovo je međunarodna vjera koja ne poznaje rasnu diskriminaciju i koja svakoga prihvata, a svak će za svoje grije odgovarati, ali onaj ko odbije, onda mu nema nego ponižen na ovom svijetu do onoga svijeta, do onoga svijeta biti. Drugi vid koji je posljedica grešenja, draga moja zrašu, jeste neprirodan odnos prema gospodaru i prema ljudima općenitom. Vidjeli ste grešnike, svaka druga im je, znači, smrtna kazna po islamu. Malo, malo pa Allaha dozivaju i Allaha vređaju kako Allahu ne dolikuje. A isto tako s ljudima samo provociraju, samo belaja traži. To je odraz njihovih grijeha. Znači čovjek kada mu srce pocrne i kada mu se duša uprlja i kada postane gori od noja i od ostali drugih hajmana, šta možeš od njega očekivati? Tako ti Allah kad bi noćio u šumi, ko će to tebi o šumskih životinja preko noći prijatelj postati? Ti bi bio meta svi u njih, jer to je divljačina i tu se vode specijalni noćni ratovi i ne bi pošteđen bio osim ako bi te Allah spasio i kakve se dobre i debele bukve dohvatio. Ali u protivnom ne bi se mogao oduprijeti tim divlja, div, divljanjima i divljim stvorenjima. E sad zamislite čovjeka koji je stvoren u najvešem obliku, koji podivlja. Prvo podivlja u pogledu svoga gospodara, pa uzme nekoga drugog i obožava, a ljudi ne mogu kazati ja sam rezervisan ja sam ateista, ja sam ovaj, lažeš, nema toga, ti nešto obožavaš, ili kravu, ili miša, ili ženski spolni organ, ili pare, ili jare, nešto obožavaš, ali imaš priliku da obožavaš Allaha subhanahu wa ta'ala, koji te je stvorio u najvešem obliku, i to je tvoj gospodar, a ovo je sve opana i zam. Pa zato čovjek, kada griješi i ustrajava u svojim grijesima, onda podivlja, kako kažu učenjaci, kako kaže Hasan al-Basri, onaj koji čini grijehe, njegovo lice bude crno, njegov će kabut biti mračan i srce mu je crno, tijelo mu je slabašno i smanjena mu je napaka i doživljava prezir u srcima ljudi. Pogledajte sve što se dešava. Znači, onoga momenta kada budemo grešni prema gospodaru, to će se na našoj šofer žajbi vidjeti. I zato pogledajte grešnike i pogledajte nevjernike. Zašto su indijanci najveći proizvođači virisa? Zato što su se svi kao nacija usvrdili. I još se kupaju u najsmrtljivijoj rijeci na Dunjavku. Pa zato nije vandalizam. zato nije otišlo se ispod nivoa nojeva i ostali hajvana. A oni koji budu Allahu pokorni, njihova lica će biti blistava, njihova će srca biti osvjetljena, imaće veliko prostranstvo u nafaki, bit će jaki svojim tijelima i imaće veliku ljubav u srcima stvorenja. I upravo je to baš tako. Zato se nevjenici stalno pitaju, kako vjernici živi. Otkud njima kapa? Jer oni nikako matematički ne mogu da zaključi, jer oni u Allaha ne vjeruju. Pa se onda izgubio u toj matematici, kako to vjernici živi. A mi živimo, alhamdulillahi, predivno. I nismo nikako zaslužili ono što nam gospodar daje. To javno izjavljujemo. Kada bi zahvali bili kako toliko je gospodaru, onda ne bi znali gdje nam je dunjalučki čošak. Iako je ovaj dunjalu proklin i kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme da ovaj dunjalu vredi kod Allaha ne kao komarac, ne kao mušica, kao dženahutna uve, kao krilo mušice koje možda tvoje i moje oko ne može golim vidom ni vidjeti, ne bi se nevijenik nikada vode na njemu napio. Evo šta vam je dunjalu. I zato Allah kada opisiva dunjalčare kaže وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Takva je većina našeg naroda koji kažu daj ti meni gospodaru samo na ovome svijetu. A na onome svijetu nikakva udjela imati neće. A mi molimo Allaha Đerlešanu da budemo od ove druge grupacije. وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Gospodaru, daj nam dobro na ovome i na budućem svijetu i sačuvaj nas od bolne patnje. Pa draga moja braćo, zatučak, neka dadne Allah subhanahu wa ta'ala, jer njegovom govoru se ne može ništa oduzeti. A Allah odgovorno tvrdi i kaže u suri Taha, da onaj ko ostupi od Kur'ana i ko bude od leđa okrenuo islamu i ne bude živio po principima islama, sigurno će se napatiti ovdje, na ovome svijetu. Kaže uzvišeni, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا Ako ostupi od Kur'ana, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ I vidimo to svakodnevno. Pričamo s ljudima i uglavnom šta nam kažu, ovdje mi se nešto skupilo. Ovdje mi nešto steže, ne zna više šta bi, nije mi nikako sladak život. Zbog čega? Pa ostavio je Kur'an. Danas kada čujemo neko uči Kur'an, odmah pomislimo da je sezona hođama naišla. Umro neko, jer kod nije pravilo drži ga da plaće. Požuri tada što više staviti u svoj donalski džep. Pa kad vidimo čovjeka da uči Kur'an, nikako ne možemo da protomačimo da je on svjesno sjeo da čita šta mu je Allah objavio pa da po tim ajetima živi. Nego mislimo da je Kur'an samo za mrtve vezan, a da dunjalu treba popunuti sa ovim drugim šeitanima koji lažu na Kur'an. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ نَعِيشَةً ضَنْكَ Pa ko ostupi od Kur'ana, njemu je potišten i skučen život na ovom svijetu. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا I bit će slijep proživne na ovom svijetu. neće vidjeti džennetske ljepote, neće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, bit tako kao slijepac u džehennem strovanju. Zato kažem, za nije došlo vrijeme da se bosanskom čovjeku srce svekša, pa da se Allahu subhanahu wa ta'ala vrati, da Allahu adresu ukuca, da Allahu bude rob i da zna da od Allaha pomjeći ne može, i da zna da će Allah subhanahu wa ta'ala onda dati blagostanje i na ovome i na budućem svijetu. Pa molim Allaha tabarake wa ta'ala kao što ga je molio Isa i salatu wa salam kada je dignuo ruke i rekao gospodaru in tu adibhum fa innahum ibadu ako i budeš uništavao gospodaru pa oni su robovi tvoji u in tavfir lehum fa innaka gafur rahim Ako i budeš praštao, pa ti si onaj koji se sebe tako opisao. Pa i mi kažemo u dobi, gospodaru, tvoje je pravo da nas kazniš ako hoćeš. A tvoje je pravo da nam oprostiš i priliku nam dadneš, pa te volimo subhanahu wa ta'ala, kao što si nam dao priliku i ovoga puta.